Jon eskerretxak egunan. Egunan zuri. Abentin dibo egunan. Bai zuri. Bola, biak eh, pesta komitean eh, ziste, lehenik, be, kabalkadain ideia, eh, gaztetatik ginda? Bai, hori da gaztetatik ginda. Aipatu ginen, konfinamendu denboran beti-beti elgarrikin eginen, bai eta hori ateratu zen idei bezala, be, zendako ez e, konfinamendua bukatuta edo. Zendako ez, e, be, kabalkada baten muntatzia, komiteak pixkat eh, gidaturik eta hola sortu zen eh, ideia. Eta ze egitaren itzulia intzinuten? Bai, behaz, e, eh, lehenik luzaz gure hartian aipatu ginuen, eta gio, ustakit, e, susen noiz, hor, urte astapen batez, jaz, doika. E, bilkura bat, e, egitar biltzeko eta aipatzeko, ean deia ikusteko motibatzia zirenez, eta ikusteko, proiektua presentatzeko. Ez da lehen eh, kabalkada leko honen, eh, azkena noiz zen, ziek eh, zizte? Bai, azkena nik inparte hartu nuen 2000 eta eta beste nazi izan ziren beste bi haitzin, mila behatzen latanoita mostian eta latanoita amaseian. Zukare bentin parte hartu zinuen? Uh, ez, nik azkenean enuen parte hartu gaztio biniz. <laughs> eta ez ez, nik ez. Hala beraz, gaztetatik ginda ideia, baina biztan da, erritar guziak gomit ziren, adin guzitako erritarra bat dira. Ba, ba, ba, zinez, eh, hor, eh, gazte, gazteenak eh, ukan behar dute, edo, nondugu dugu, bat, beraz, gaztenek bat uste, ama zazpi urte, edo, ama sei urte, eta, bo, ez da, gero, ez da mugarik, zahentzat. Zahenek eratan hori bat. Eta beraz, aipatu duzu, komiteak du antolakuntza bere gain hartu, egan nahi du dena gazten gain dela? Ebe, eh beraz, uh, gira behatzi, behatzi kide hor, eh, komiteko kide, antolakuntzan, uh, komisio desberdinekin, behaz bada dantza, antzerkia, kantua, dantza barne, eta gero, um, diru maila, antolakuntza, komisio desberdinak badira, eta zinez, behatzi horiak dute uh, hori biskat kudeatzen. Behatziak komitekoa dira? Uh, bai. Bai, behatziak komitekoak, Eta geho ba, biztan da, badira beste uh, komiteko kideak ere, eh, horiek uh, ere hor direnak eh, laguntzeko, baina hori da talde motorea. Eta ez da sobera pizua edo dena zien gain? Ebe, astapenean ez ginen efe, nik pertsonalki hasteko ez nien bate pentsatzen, hain eh? pizu izan entzenik. Hor bai, uh, bai pizu da zinez, animaleko lan bat da animareko lan bada, baina eh, apresiatzen duguna eta egunan berean apresiatuko duguna, beraz, mon eh, balio du ala ere akitzia. Horbitzen nahi da, stresa hor duzi? Uh, ba, bai, ba, <laughs> gehozta gehiago, bon, uh, bai, bora, eh? bai, ba, gero, uh, da guk nik ere nuen pentsua inlantzela, hor, haste guziz biltzen gira, bai, talde, talde hori hor, denen eh, prestatzeko eta <laughs> beti gauza batzua ahantziak eta hor da stresa sortzen. Bon, leko gira, leko jenen Euskalduna da, biztan da, kabalkadan Euskarak badu bere tokia. Ba bai, hori zen gure uh, gure lentasuna da, lehen galdera da, zendako iten ginen kabalkada. Eta gure etzat uh, eh, bizki garantzitsua zen, ebe kabalkada iten ginen zinez, ebe uh, eskoarak kandezan bere leku oso osoa leko jenen. Eta guk hori zinez nahi ginen azpimahatu eta mm, bera, sortako ere kabalka dain zinez uh, lekorne eskualdu na txikitzeko. Eta ala gertatzen da, ari Ni antzerkian biniz, eh, bai, biztan da, beti denak, eh, denak euskualuna dira, biztan da. Eta dena euskara ziten dugu, eta gero dantzan ez dakit, baina nalere lekoknen antxu denek, gehienek euskara emaiten dute, beden konfritzen. Beaz, eh, biztan da, gero apitifetan eta eh, Euskara entzuten dela. Monsartuko gira piskat, eh, mamian huai dantzaren aipatzeko, zurekin joanez, e, zonba dantzari ziste? Um, eta hoita amak bat dantzari gira. Nor da eramailea hor piskat? Beraz, hiru eramaile gira, Dorote Diratxet, Mirian Porxelio eta ni. Ara baitu kasiki hiru edo lau egipika astero Egan behar da ere lekornen bazela janik eh, aspaldidanik dantzataldea? O, gesten du zinez, lekornen bada inahi hori hori eh, zinez bada, badira dantzari hainiz, beraz lana zinez gesten du ez gira eta oitamak dantzari horietan, eh, badira bakarrik hogei zero zerotik hasten direna, beraz guretako ere lana egesten du, eta fitua izinatzen gira dantza inahi hori baita lekornen beraz. Ze dantza mota emanen duzi, zon Baitugu, uh, eh, enustuko, amabi, eh, kasik amabi dantza. Amabi dantza eta gero e, eh, kablakadetan ikusten diren eh, dantza, dantza horiak. Izan da dimu txikoak, soka, maki, lehesko duna, sorginak, lekorneko kontra dantzak eta bukaeran izanen da azken sorkuntza bat. Ziek e, sortutakoa? Bai, guk sortutakoa. Musikariak ere egitega dira? Musikariak, eh, ez uh, dira baitez bat egitarrak, eh, hiru, hiru egitar bat dira. Beste musikak uh, eh, patxe amulek du uh, eramaiten. Antzerkira pasteko, abentzin, zonbat zizte? Bez, gu, ogoi, ogoi gira, ogoi antzerkilari, eta hori peio, peio lakuntzarekin laguntzarekin muntatzen duguna. Makeak bat da nagusi lekornen? Hala, bai, hori da. Espirituz, zigarri idekia begira. <laughs> Eta nola pasten dira errepikak eta ziek testua idatzi duzie, berak du idatzi nola pastu da? Bai, behaz eh, talde bat eh, muntatu gira eh, testua idazteko gure artean, e, lauzpa bosten artean, eta eta la, e, eta gio, errepikak hasi genituen hori larumat goiztan. Eta guai egun guztiak bizten da, eta igan de ere, <laughs> zenta egira batea haitzinean, baina ez gira bojun. Gaiak salatzen aldira, Eh, ez, ez, xalatzen eh, al, ez, baina eh, bon, betiko gaiak, gaia horoko eta lekoreneko historiotipiak. Eta antzezeleetan ere, gazteak, ezain gazteak, denetaik? Bai, denetarik ere, behaz gaztenak amasei urte eta zaharrenak erten alba da, ah, ba, irutan hori ba, hori, eta ba, hori ba, biziki goxo da, beha unaldian nahaztea eta eta batzu ez ginti nola kuntsa ez hau bai, aizio beki, eta <laughs> kanpotik ez uste hainuntza aiziela edo antzerkilariak ziela, ebe, ahi ahi da bai. Izen bat? Uh, ez ez dutxalatzen, <laughs> ez ez. eta ba, baigurein ingurian eh, bai, badu urteak eh, libertimendiak badirela, uh, senditzen da, horren eragina, zientaldean? Uh, bai, anitz gazteetan ba, gaztetan uh, senditzen da eh, eta horrek laguntzen du. Hori or, da gure piskat ere du, gazte horiek ditugu, libertimen horiek ditugu ikusi eta Epskat hori hori soiten dugu, horrekin ikasi dugu. Eta aldiz beste, beste belaun dira, egin nahi nuke moda sahajekoak, beste, beste estilo bat, baina horiek izi gari adaptatzen dira. Berri da, ziendako libertimen eta kabalka da? Ez, ez da gauza bera, baina uh, orain, atxemaiten dugu, kabalkadak anitzite duela libertimenduak eh, jena idut uh, eh, antzesteko maneran. Eta, zirikatzen da berdin edo? Ba, bai, berdin, berdin. Bon, bukatzeko ere, edo bukatu baino lehen ez dugu aipatu bada ere kantari talde bat? Bai, bada kantari talde bat, badira, badira, ogeita bostu ogeita amak kantari eta mm, bakarrik bi kantu emanen dituztenak. Eh, eta ere, biztan da, eh, kostumen eh, prestatzeko dendariak? Bai, larumat goiz guziz biltzen dira kasik hogeita hogei bat dendari, janezake. Hor, jantzi berri bat sortu, sortu dugu kabalkadaren zate. Beraz, dena dena zero-zerotik hasi behar zen, eta horteko animaleko lan zen ere, Jostu honetan Sandrak posulio du eh, hori uh, uh, eta Claude Iruretako inarekin uh, eh, sortu, dute, sortu dute jantzi bat eta mm, ara, iten du hiru hilaite horren direla, hor uste dute bukatu dutela. Bukatzeko, datak horretaraziko ditugu eta berba, uh, ejanen, uh, on, kabalkadein ondotik, parada izin dela. Bai, behaz hor lehen uh, kabalkada izanen da igandean uh, ustailaren oita sortzian igandez, uh, atxaldeko lau ontan, eta ondokoa agogilaren iruan laru matez atxaldeko bostontan. Ebe, minuskertziek? Bai, minuskertzuri? Pasa egunen.